Ngerti ora tegese, Pak? Aku ora ngerti aku. Gawe rame iki ndoro permadi ki ra wis bola to angger lenggahan mlebu taruh bleng ngono ki okeh sinoman putri sing do lali karo kewajibane. Terkadang sing do adang melu ara-araan. Gegerke para putri sing isine yur kepencut kalon ndoro permadi. eh eh eh eh eh. eh. eh, eh. Nah, karang winganane ya lenggane nggonku ya wah wong telung desa mlumpuk kabeh. Mongko wanita kabeh ming do ndelok Ndara Permadi nganti aku kapirang. Abang ndek kowe ya malu ndelok arek ya. Cilaka tak kowe. Mboh iki anggere mrene tindak-tindak ngono ki wanita-wanita kudu kintil. Kok aku eh. aku kuwi anggere mlebu bleng nang gontar yo gegere wong wedo wedok do nyekel parut. <laughs> Are mentungi kowe kuwi. Mergo darani babi ucul. Wandamu kok ngono kok reko-reko. Kowe kok do dikintili wanita kok rasa ora. Anek bapakmu kuwi. <laughs> Bagus. <laughs> Wae tenan kok. Tenan. Nek kiai niki mbiyen jaman nom-noman ya pancen bagus. Angge <laughs> mbiyen Ismaya. Jan iya mbiyen kiai niki lak ketengen. Mm-hmm. Sok dipercaya nek dong awan barang wis kono kuwi menyang dhisik kono mar. Nggih, ngono. Aku dongeng iki le ngepit ki udan-udan. <laughs> Dilokke wong wedok-wedok kuwi. bareng medhun kok ngopi jedul ngono kok ana benik Jepang. <laughs> Awang budel e padake benik Reko-reko rekor iki gong ora. Ayo Kakang Semar toto toto enggal budal dina. Eh, monggo kula dherekke. Tole nolo garing Petruk Bagong toto toto bendaramu diderekke. Iya Pak, iya Pak. Jawa Tata Keti Wisraya Sindung riwut praura gara rupa wisigan magulingan Guna margana guru lir kagiri kiri. mawa sindung yen lumaku oh. Cinarita rikala semana Raden Permadi ya Raden Janaka. Wus manjing telenging wana diwasa nenggih Kang Samya pacak baris wonten ing denda catur. gendho dalan gedhe catur wilangan papat kendel wonten ing delanggung proskawanan mulat kanan saha mulat kiri ngatur pabarisan iku warnane wadya bala yeksa sangka ing kraton ngejung diraja tuwin wadya bala buta sangka timbul taunan rong negara dadi siji tumplak blak tengahing wana akeh para gandarwa siung kang pating celekatak mripat mundar mandir ritma pating karembiah. pating gleru pating glereng swarane ing kono ingin minangka dadi percalan ngajeng mambu gandaning manungsa peningal kawis cara pandirangan mingus-mingus lir sono angupaya mangsan. Keparang lucah dari yo. Wah, itu adalah. Aduh. Unten menopo kiroko. Aku mambu menungso. Wih lah, wiwet wauku lo mambu menungso. Dasar buta, wiswe ora tau mambu menungso, iki galak-galakin buta. Iki. kudu mangan menungso iki mang prayoga digulai para kanca-kanca disebar digawe baris tapel kuda mbok menawa ana jalma manusa kalimat metu ngalas kene tak senggara macan cilik ngragap gedhe mlayu tubruk tadah tara mangsa oh sendika kira kira tata togati wisraya aung nektra magroyang groyang siung nyomawing suwingis manebak manaut ler singa manabdolan nyai saya seger saya seger kandane saya arum saya arum di nggih kiroko mengkuen panjen ana bejane kiyi bakal dadi panganku aku milih sing arep dhewe menawi kula saangsale reng reng ha kuwi buta kuwi ora tau mangan wong Dadi mambu menungso galak ngono. Mulane kuru. <laughs> Dadi aran arang-arang mambu menungso. <laughs> Cilik okae trajang. Iya delok potongane. Siunge mongko wah wah. Apa ra bodho kalane? Sing mburi kae ya saya galak kae. Kae ndak ora tau mambu manusa. Ora. <laughs> Awetenge kok gedhe. Namanyan <laughs> butane lemu kok. Gandeng wong lemu ki ra mbok menawa nek mambu ki ajek ngono. Tene ora galak. Panjen dasare cerongoh. <laughs> Buta cerongoh. Monggo kamale nyiwara kamu kula sak-sake ngono e. Ora kareng ya doyan kaya doyan. Lah ora tenan wis. Sian nganu kae ngongso temenan. Tenera nganti awak ilmu. Beda karo sing langsing. Kuwi arang-arang mambu menungsa. Dadi anggere kepethuk menungsa wah tandange giro-giro kaya ngono nganti wah wah wah wah wah wah dicokot, cokot iki ora ya mah bahaya ndoro dicaosi preso aja nganti dicokot kuwi atas-atas nggih Gus mangke ndak dicokot iya nek nah, nyokot ki temenanan ya ming abang ah ora ya aku nek nyokot temenanan diserot getih ah, ora wah wis kuat lah di kekuatan angger angger keserat ngono wis satu ngaku cirimu sapa mamu ngendi mamu sapa cirimu aku takon takon takon takon gowo kate sih ayo ben karang gue gawe seger-seger e. Engga ngaku cirimu sapa mamu ngendi mamu sapa cirimu aku takon takon takon takon kowe takon ngambyak kaya wong jolo getak kaya manuk genti aku takon kowe ngaku buta ngendi kamu sapa pracikamu Kurang pangertemu ki wadya bala sang ing kraton ngejong diraja inge wis dadi siji karo prajurit timbul taunan paring dalem nama Aku tekiya kala kumricik waduh Kumricike tegese piring nek nyuwara kerep ora buta anggere sing jenenge kumricik ngono kuwi nek nyuwara kerep nek padu mangkalah kudunya menang ngayal sing pokok ku jenenge ora kala kumricik kala pengayal ing ngono mburing aku sapa Takon karo aku aku diktiyo pradas kempal pradas GEMPAL Mongkon adate rak padas. Ning kae pra Pradas GEMPAL Kowe ngaku jenengmu sapa? Satriya Madukara aku Arjuna ya Janaka. Sing ISAR kuwi Gareng. Sing dhuwur Petruk. Sing mburi dhewe? cocok. Bagong ya ngaku-ngaku cocok. Bagong ding jenenge ora. <laughs> Hei, rak mah renyah. Kowe engko perang karo aku ya. <laughs> Nari ora urus iki. Yen kena pernyake pecah aja mbacut lakum bali yo kowe Canaka. kena ya mbacut, ora kena ya mbacut. Ora kena tak pringgake becik wani marang aku sing tak wedeni apamu. Kancaku akeh untune pating srengangah sirai pating jengil. Tak sampar tak sandung kurang bejot, tak tugel gulune. Kaji gede dhuwur kurang gede kemulo mega kurang duran ciancio gunung. Apa apa? Kopat kapito kaya ula tapa tadah tromoso-moso gawur kowe. Eh? Thank you. Ayu Putra Prawura Kurawa Walikan Ang Suka trincing terginas awas tumrampil, eh? Permati. Opo abamu, koncane nyampluk siraing buta kaya pendel wesi yen panjen kowe ora wani becik kanca mundurno apa apa sing ketok tanganku kowe nyekel keris are nyuduk-nyuduk sangga parung brodol jaringamu Apa mundur kok dadi sing maju malah sing wandane kaya truwelu iki. Ora setan tandingan ndoro permadi. Mungsumu aku. Kowe iki nyekel apa? Nyekel keris. Keris kok njlek kantuk kok ngono? Aning mengko arep njlek kantuk kae. Mengko. Apa ora dalani sok ora iso merandangi kowe ambakno ki njlek kantuk. Aming durung tak garani kok. Mung kangge tak garani nyengget gulumu kuwi. Wani karo aku Lena, lakon nek suduk mrobol wetengmu kelawan sengget pedot kuwi. Apa? Iya. Hey, yeah, yeah, yeah. goreng mau kok suwi temen gong goreng mau nanti gong mau gelot eh ini ora nono eh oh. Uh, uh. Wah, malah mati nang dhuwur weteng ya. Eh. apa mati bareng akae ah, loro kabeh mati do glimpang ah wis wis oh urip eh. e Mekki urip reng urip aku ora tangi iki mengkarek genepi kok Ang mbok ya kowe iki ngelingono wong mengkas mengkis kok ngono ya perang ngono lho. Wah, lha perang mau jan. Adus keringet temenanan terus. Tenan kok tur ming lagu kerang kerengan kaya ngono. Ampuhe. Duitku ilang 150. Ayo ya ora usah digetuni wong. Dasare perang ampuh mono ora apa Agi lak sengget ngarit mati iki. Gua ngogong, Di gua ngai. Mati temenan apa kepuya? Ama ah, tu getiye. ngon gulu. Mati diledek-diledek kok harus kena mati. Ora tok gua ngomong mambu. le amis kuwi ora buta ora tau adus eh, sing wangeta tok kalono kalono galaya takut maringkut ringkut uh. kancaku tekaning pati sing jenenge permadi sing bagus nara tak ruto paripeksa entar malah